Alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa وأصحابه ajma'in. رقى braćo muslimani, prethodno smo govorili o stvarima, pojavama, radnjama koje kvare post i naveli smo izuzev hajza i nifasa, spolni odnos, izlučivanje sperme, uslijed igranja i zabavljanja, konzumiranje hrane i pića, i onoga što je u značenju hrane, povraćanje hijjama koji će postaču pokvarti post samo u slučaju da nešto od spomenutog insan čovjek počini sa znanjem svjesno i dobrovoljno. Dakle, ova tri uvjeta moraju se ispuniti da bi postaču određena stvar prekinula post. Prvi uvjet da ima znanje o tome. Ako nešto od spomenutog učini ne znajući da to isto kvari post, tada mu post i neće biti pokvaren. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara Rabbena la tuahidna in nesina au ahtana Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili nešto nehotice učinimo. U muslimovom sahihu stoji hadis kuci, u kojem se navodi da je Allah subhanahu wa ta'ala nakon ovih riječi rekao već sam to učinio. Također, zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Nije grijeh ako u tome pogriješite. Grijeh je ako to namjerno učinite, a Allah prašta i samilostan je. Dakle, post neće pokvariti ako čovjek uradi nešto od zabranjenog zbog svog neznanja ili nepoznavanja šerijatskih propisa ili neznanja u pogledu vremena nastupanja i završavanja posta, kao na primjer da smatra da zora još nije nastupila pa on jede, a zora je nastupila, ili da smatra da je sunce zašlo i prekine post, a ispostavi se da sunce još nije zašlo ništa od spomenutog neće pokvarti post. Zbog hadisa zabilježenog u dva sahiha kod Buharije i kod muslima od Adija ibn Hatima radijallahu ta'alan u kojem stoji da je rekao Kada je objavljen ajet Hatta je tebejjene lekumul hajtul ebjadu minel hajtil esved Sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite sve do noći. Thumme etimu sijame ila lejl. Od tada postite sve do noći. Kaže Adi ibn Hatim, ja sam uzeo dva konca. Jedan crni, a drugi bijeli. Uzeo sam dva konca, jedan crni, a drugi bijeli. Stavio ih ispod jastuka i gledao u njih pa kada sam mogao raspoznati bijeli od crnog, prestao sam konzumirati hranu i pića. Kada je svanulo, otišao sam kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i obavijestio ga o svome slučaju. Pa mi je vjerovjesnik sallallahu alihi wasalam rekao, onda je tvoj jastuk poširok, ako su ispod njega mogle stati i crna i bijela nit. Allahov poslanika alihi salatu wasalam se šalio. Pa je rekao, ne misli se na to u ajetu, već se pod bijelom niti misli na dan, a pod crnom niti misli se na noć. Ovdje Adi radijallahu talan jeo je i nakon pojave zore i nije zapostio, sve dok nije mogao razlikovati jedan konac od drugog. Allahu poslanik alihi salatu wasalam nije mu naredio da napusti taj dan, jer Adi radijallahu an nije imao znanje o ovom propisu. Bukhari, rahimehullahu ta'ala, u svome sahihu bilježi hadis Esme, kćerke Ebu Bekra, radijallahu ta'ala, u kojem stoji da je rekla Za vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, jedno jutro smo se hurili, a bilo je oblačno. Zatim je sunce izašlo. I nije spomenula Esma, radijallahu anha, da je Allahov poslanik, alihi salatu wasallam, naredio da naposte taj dan jer nisu poznavali vrijeme nastupanja posta. Ali da im je naredio da naposte taj dan, to bi sigurno bilo preneseno nama zbog velike potrebe i važnosti. Šehol Islam ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala kaže o svojoj poslanici suština posta Hišam ibn Urve, jedan od prenosilaca ovog esminog hadisa, prenosi od svoga oca Urveta da im nije naređeno da naposte taj dan. Međutim, ako postaču ustanovi da sunce nije zašlo, dakle da nije nastupio akšam, ustegnuće se od hrane sve dok vrijeme iftara u istinu ne nastupi. Ako je već konzumirao hranu, pa se ubijedi da sunce još nije zašlo, odmah treba sustegnuti se od, od hrane i čekati dok ne nastupi vrijeme iftara doista. Isto tako, ako bi čovjek konzumirao hranu i piće nakon pojave zore, smatrajući da se zora još nije pojavila, pa ustanovi da je zora već nastupila, njegov post će biti ispravan i neće napaštati taj dan, jer nije poznavao vrijeme nastupa posta. Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio je jelo i piće, spolni odnos sve dok se pojava zore jasno ne utvrdi. Međutim, ukoliko mu postane jasno da sunce nije zašlo ili da se zora pojavila, a on bude jeo i pio, obaveza mu je da se ustegne od jela i pića i da iz usta izbaci već uzeti zalogaj ili gutljaj, jer u tom slučaju više nema opravdanja. To je bio prvi uvjet. Drugi uvjet jeste da nešto od spomenutih stvari uradi svjesno. Ukoliko bi nešto od zabranjenog uradio iz zaborava, njegov post bi bio ispravan i ne bi ga napaštao zbog ajeta i sure El Bekare koji je već prethodio. Također zbog hadisa Ebu Hurere radijallahu anh u kojem Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže ko zaboravi da je postač pa jede i pije neka nastavi sa svojim postom toga je Allah nahranio i napojio. Naredba Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam postaču da nastavi post dokaze ispravnosti posta, a tvrdnja da ga je nahranio i napojio Allah subhanahu wa ta'ala dokaz je da ga Allah uzvišeni za to neće obračunavati. Međutim, kada se sjeti ili bude upozoren od drugih, obaveza mu je odma ostaviti hranu i piće. A onaj ko vidi postača kako jede i pije, obavezan je da ga upozori. Zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى I vi se potpomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti. I treći uvjet jeste da nešto od spomenutih zabranjenih radnji pojava koje kvare post učini dobrovoljno. Međutim, ako na to bude prisiljen, post će mu biti ispravan i ne mora nadoknaditi taj dan. jer je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao propis nevjerstva od onoga koga učini pod prisilom, a srce mu ostane smireno u imanu, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala من كفر بالله من بعد wa إلا من innum bil iman, walakin men من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم onoga koji zaniječe Allaha nakon što je u njega vjerovao, osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri, čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo, stići će srđba Allahova i njih čeka velika patnja. Dakle, s obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala ne priznaje nevjerstvo počinjeno pod prisilom, to jest on oprašta čovjeku i sva druga dijela, koja su na nižem stepenu od nevjerstva, on um također oprašta. Također na činjenicu da su čovjeku oproštena dijela koja počini u takvom stanju ukazuju i riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam doista je Allah prešao mome ummetu preko onoga što učine iz greške, zaborava i pod prisilom. Shodno tome, ako bi muž prisilio svoju suprugu na spolni odnos dok postiji, U tom slučaju, s obzirom na prisilu, njen post ne bi bio pokvaren i ne bi morala nadoknaditi post. U vezi s tim neobhodno je naglasiti da mužu u slučaju kada žena posti obavezni post nije dozvoljeno prisiljavati suprugu na spolni odnos, izuzev u slučaju dobrovoljnog posta koji supruga posti bez muževe dozvole i u njegovoj prisutnosti. Dakle, dobrovoljni post, a ne obavezni post. Ako postaču dospije nešto prašine u usta ili nešto slično, bez njegove volje ili ako prilikom uzimanja abdesta, ispiranja usta i nosa malo vode dospije u njegovo grlo, bez njegove volje, njegov post će biti ispravan i neće napaštati taj dan. Korištenje kapi za oči i uši ne utječe na ispravnost posta, pa čak i ako postač osjeti okus tog lijeka u svome grlu, jer taj lijek nije ni hrana, ni piće, ni slično njima. Također, ako bi stavio lijek na ranu, pa u grlu osjetio okus tog lijeka, to mu ne bi pokvarilo post, jer lijek ne spada u kategoriju hrane i pića. Šejhul Islam Ibn Taymija rahimehullahu ta'ala kaže u svojoj poslanici suština posta Mi znamo da u Kur'anu i sunnetu nema dokaza koji govore da ove stvari kvare post, tako da one i ne kvare post. Post je jedna od temeljnih stvari vjere muslimana i trebaju ga poznavati i učeni i neuki ljudi. Da su ove stvari zabranili Allah ili Allahov poslanik alihi salatu wasalam tokom posta i da one doista kvare post, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio bi obavezan pojasniti ih, a da je to pojasnio, ashabi bi zato znali i prenijeli bi drugima kao što su prenijeli i ostale propise. Po ovom pitanju nijedan učenjak ne bilježi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ni slab ni vjerodostojan hadis, niti spojen, niti prekinut hadis, što znači da ništa od toga nije spomenuto u šerijatu. Hadis koji se prenosi o surmi, u kojem se spominje da je Allaho poslanik alihi salatu wasalam naredio da se stavlja surma pred spavanje i da je rekao neka se toga kloni postač, Taj hadis je slab, bilježi ga Ebu Davud u svome sunenu i osim njega ne bilježi ga niko drugi. Sam Ebu Davud je rekao, rekao mi je Jahja ibn Ma'in, ovaj hadis je čudan, ovaj hadis je munker, ovaj hadis se odbacuje. Također, šehol Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala je rekao, a propise koje moraju poznavati čak i neuki ljudi te propise morao je pojasniti Allaho poslanik alihi salatu wasalam u potpunosti i morali su biti dostavljeni svima. Stoga, ukoliko ovo nije ispunjeno, onda se zaključuje da to uopće i nije od vjere. Također, kušanje hrane ne kvari post, naravno, pod uvjetom da hrana ne dospije u grlo. Također, mirisanjem mirisa ne kvari se post iako to postač ne bi trebao pretjerano činiti, pogotovo kada je u pitanju jak miris. Jak miris. Također, post neće biti pokvaren ni ispiranjem usta i nosa, ali također postač neće pretjerivati ni u tome, jer se vrlo lahko može dogoditi da voda dospije u grlo. Od Lakita ibn Sabire radijallahu ta'alan prenosi se da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao u potpuni svoj abdest, istrljaj između prstiju i dobro isperi nos osim kada si postač. Post neće pokvariti ni upotreba mi svaka, naprotiv korištenje mi je sunnet za sve – i postače i ne postače. Zbog vjerovjesnikovi sallallahu alihi wasallame riječi da se ne bojim da ću otežati svome ummetu, naredio bih im upotrebu mi svaka prilikom svakog namaza. Amir ibn Rabija radijallahu anh rekao je vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alihi wa ala alihi wasallam nebrojeno puta da je koristio misvak dok je postio. Međutim, nije poželjno da postač čisti zube pastom jer ona ima snažan miris i postoji bojazan da se pomiješa sa pljuvačkom i tako dospije u želudac. Misvak je najbolja zamjena za pastu. Postaču je dozvoljno da koristi ono što će mu olakšati post za vrijeme velikih vrućina i velike žeđi, poput raslađivanja vodom i slično, jer bilježe Malik i Ebu Davud – od jednog od ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao vidio sam Allahovog poslanika sallallahu alihi wa alihi wasallame kako poljeva vodu po svojoj glavi. Činio je to zbog žeđi ili vrućine jer je bio postač. Ibn Omer radijallahu anhuma potapao bi svoju odjeću u vodu, a zatim bi je oblačio dok je postio. Enes ibn Malik radijallahu an, imao je jedan veliki izdubljeni kamen, sličan koritu u svojoj bašti u kome je bila voda, pa je za vrijeme velikih vrućina dok bi postio silazio u njega. Hasan el Basri rahimehullahu ta'ala kaže nema smetnje da postač ispire usta i da se raslađuje. Draga moja braćo muslimani, podučimo se propisima Allahove vjere kako bismo obožavali svoga gospodara, uzvišenog Allaha sa znanjem, jer doista nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju i onome kome Allah želi dobro, on ga i pouči propisima vjere. Gospodaru naš, pouči nas propisima naše vjere, učvrsti nas u radu po njoj, učvrsti nas u našoj vjeri, usmrti nas kao vjernike i pridruži nas dobrim. Gospodaru naš, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, jer ti si od milostivih najmilostiviji. Neka je Allahov salavat i salam na našeg vjerovjesnika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, njegovu porodicu i sva ashabe. Walhamdulillahi rabbil alamin.